pošto svi znaju koliko ja volim Mostar, nadam se da mi neće zamjerit što ću ga ovdje spomenuti. Evo nas na putu za Mekku, ovdje se nalazi sa Sejom Kajtezom, poznatom legendom veleža jugoslovijskog futbala. Ko sam rekao, krenuli smo za Mekku, obukli smo i hrame. Spomenut samo jedan hadis gdje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ما أهل مهم قط ولا كبر mukebirun qat da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže da čovjek neće izgovoriti telbiju niti će izgovoriti tekbije znači dok je u ihranu illa bušer a da neće biti obradovan pa ashabi rekoše Allahu poslaniće hoće to biti obradovan džennetom pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam reče da jeste bit će obradovani, obradovani džennetom tako svaki put dok smo irama, kada izgovorimo tekbir ili kada izgovorimo telbiju, melek nas, nam donese radosnu vijest da nam je obradovan, da nam je obradovan džemre. Tako da ovo jedan podsjetnik za svi u nas ovdje koji smo irama, a ujedno i podsjetnik za svi u vas koji gledate da ako Bog da u narednim godinama obavite hađ. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nama koji smo ovdje olakšali da ponovo dođemo na ova mjesta, a vi koji niste došli još uvijek na ova mjesta, molim Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim imenima, uzvišenim svojstva da vam to olakša.